บุ๊กทูห้าฮัมเมชฮัมเมชประเทศและภาษาเมดินอ مدينات وسفوت مدينات و س ฟอตจอนมาจากลอนดอน John mi London. John hu Londoni. John mi London. John hu Londoni. ลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ London nimtzet bivritania. London nimtzet bivritania. เขาพูดภาษาอังกฤษ הוא מדבר אנגלית. הוא מדבר אנגלית. มาเรียมาจากมาดริด מריה ממדריד. מריה ממדריד. มาดริดอยู่ในประเทศสเปน מדריד נמצאת בספרד. מדריד נמצאת בספרד. เธอพูดภาษาสเปน היא מדברת ספרדית. היא מדברת ספרדית. ปีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลิน פטר ומרתה מברלין. פטר ומרתה מברלין. เบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมัน Berlin נמצאת ב ג ר מ נ น ה ברלין เบเกอร์มานี ה คุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม שניכם מדברים גרמנית? ม נ י บร מ มเกอร์ ר מ นิตลอนดอนเป็นเมืองหลวง ลอนดอนฮ י א ע ร์บิร ה ลอนดอนฮ י א ע ร์บิร ה มาดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวง มาดริดอลเบอร์ลินเฮนกัมอารีบิร ה มาดริดอลเบอร์ลินเฮนกัมอารีบิร ה เมืองหลวงใหญ่และเสียงดัง ערי הבירה גדולות ורועשות. ערי הבירה גדולות ורועשות. פרטט פרנקסט יוני יורופ. צרפת נמצאת באירופה. צרפת נמצאת באירופה. ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกา מצרים נמצאת באפריקה. מצרים נמצאת באפריקה. ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชีย יפן נמצאת באסיה. יפן נמצאת באסיה. ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ קנדה נמצאת בצפון אמריקה. קנדה נמצאת בצפון אמריקה. ประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลาง פנמה נמצאת במרכז אמריקה. פנמה נמצאת במרכז אמריקה.